Narrative. Φίλος και ξένος. The word Ξένος has a number of interesting meanings in Greek and has been widely used to form compound words of cultural interest in Greek as well as in English. For example, xenophobia, a compound word from ο ξένος, meaning stranger and ο φόβος, which means fear. Some of the Greek words for which an interpretation is attempted in the following Greek passage cannot really be translated into English. It is hoped that some of the nuances of meaning can be conveyed in Greek. απαραίτητο λεξιλόγιο. Essential vocabulary. Ξένος, ξένη, ξένο. Foreign, strange. Ο ξένος, Foreigner, stranger. Guest, ο φίλος, friend. Ο φιλοξενούμενος. Guest, visitor. Ο συγγενής. Relative. Η λέξη «ξένος» έχει μπει στην ελληνική γλώσσα από τους αρχαίους χρόνους. Στην αρχή «ξένος» ήταν και ο επισκέπτης και ο οικοδεσπότης. Ο Όμηρος χρησιμοποιούσε τη λέξη κυρίως με τη σημασία του επισκέπτη. Σήμερα η λέξη έχει διάφορες σημασίες. Τη χρησιμοποιούμε για τους φιλοξενούμενους μας, για όσους δεν είναι δικοί μας, δηλαδή συγγενείς μας, για ανθρώπους που είναι από άλλη χώρα, με άλλα λόγια για αλλοδαπούς. Με την έννοια του επισκέπτη έχει ενωθεί με τη λέξη «φίλος» για να μας δώσει τη λέξη «φιλοξενία» που περιγράφει την υποδοχή και περιποίηση ξένων στο σπίτι ή στον τόπο μας. Από τη λέξη αυτή παίρνουμε επίσης και τις λέξεις «τα ξένα» καθώς και «η ξενιτιά», λέξεις που χρησιμοποιούμε για την διαμονή σε άλλη χώρα μακριά από τον τόπο μας. Ο ξενιτεμένος είναι κάποιος που έχει αφήσει την πατρίδα του και ζει στα ξένα ή στην ξενιτιά. Κατά τα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Ελλάδα μετά την απελευθέρωσή της από την Τουρκία, πολλοί, κυρίως άνδρες, έφυγαν για τα ξένα στα τέλη του 19ου αιώνα. Στην ελληνική λαογραφία οι λέξεις «τα ξένα» και «η ξενιτιά» είναι συνώνυμες με την πίκρα και το χωρισμό. Όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι, την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα.